яны адразу адчулі непрыемнасць блізкасці адзін да аднаго. Я спяшаюся чым найхутчэй выехаць, сказаў каморнік. Я вельмі заняты цяпер, Што б там ні было, а ў панядзелак трэба ехаць. Так што ты таварышались, Націсні там на ўсе застаўкі ў сельсавеце, каб да нядзелі нам разлічыцца яно так і па ўмове выходзіць Ле сказаў Няўжо ж не разлічымся каморнік з непаразуменнем паглядзеў на алесе і раптам здагадаўся Ён хацеў як-небудзь застацца пазадзе каб ісці аднаму твар яго стаў, Такім, як бы ён не збіраўся больш сказаць ніводнага слова. Алесь толькі цяпер пачаў заўважаць яго простую постаць, моцную сухую шыю, вастраваты твар. Ішоў ён спакойна, ступаў цяжка, хоць ногі меў тонкія зграбныя. Зялёны гарнітур яго, Галіфей Френч, прызначаны мусіць да працы на полі, у некаторых месцах пачаў выцірацца. Прыгожа вісеў цераз плячо скураны футарал з дробнымі каморніцкімі рэчамі. Яны ішлі поплеч і маўчалі. Мусіць, голіць шыю, падумаў алесь, гледзячы на стаўбунаватую каморніцкую шыю. Шя сзаду была чырванаватая ад загару і палявых вятроў. Всю дарогу не сказалі ніводнага слова. Вуліца была пустою і шэраю. І раптам нудна стала ім, ні аднаму і другому, як бы зусім не было кожнаму з іх за што рук зацяць, як бы ўсё было пустым і непатрэбным. Я пастараюся як найхутчэй, каб з табою разлічыцца, сказаў Алесь. Вельмі будзе добра, так жа сам адказаў каморнік і засталіся так стаять некалькі хвілін напроці барановичавай хаты. Абодва думалі пра дно. Цёмныя ганнены валасы над вузкім каўнерыкам рудой сукенкі яе на белай шыі былі ў вачах кожнага. Яна адчувалася імі абодвума, прывабная, вясёлая, сумная, далёкая і блізкая. Всё было ў ёй і яна была ва ўсім. А лесь Ён ведаў яе з маленства. Пасля ж раз неяк нечакана адрозніў яе ад усіх іншых дзяўчат і тады пачаў, гарэць ёю, радавацца і сумаваць. Я вельмі маладая, каб цяпер ісці замуж, сказала яна яму. Можа яшчэ пачакаем трохі. Пачакаем яшчэ ну до конца першай зімы. Ён радасна схватіў яе на руки, і паднёс некалькі крокаў было гэта мінулай вясною і наш адчувала ў ім сілу радасную блізкасць гарэла яго блізкасцю можа нам не трэба адкладаць на такі доўгі час сказаў ён «Ну, можа тады што-небудзь у нас пераменіцца можа і так адказала яна можа і і не трэба чакаць канца зімы можа і раней трэба увосень попрасіў ён увосень сказала яна і з гэтага часу калі ўсё ўжо было вырашана яны пачалі привыкать одно до да аднаго Яна прыбягала роснымі агародамі паплавамі да яго кожны вечар, ён абхватваў яе руками, раскідаў тварам яе валасы, песціў, насіў на руках, і яна ўся дрыжэла ад гэтай шалёнай блізкасці мужчынскай сілы. Тулілася ўся да яго маўчала, свяціла вачыма, рабілася тут каля яго малою і кволай і разам з тым вялікай моцнай жаночасцю сваёю. Пасля ж, як устанаўляцца пачала прывыкласць, Не так ужо моцна гарэлі агні і не так востра хваляваліся буры трэба хутчэй гаварыў ён бо нешта холодзіцца між нами давай хутчэй отказала яна конец лета прынёс большую прывыкласць а восень адзнакі лёгкага суму як бы по нечым далёкім что толькі поманьваецца ніколі не прыйдзе бо можа і не існуе і прыносіць семнацацігадовай дзяўчыне неведанне а чаго сама яна хоча. А тут прыйшлі на дапамогу бацькі, пачаўшы нагаворваць ёй супроць Алеся. Што яна будзе гараваць за ім, што цяжка будзе жыць, бо ён толькі што гаспадарку заводзіць, што ён галетнік, што нават і пасагу шкада даваць яму. Тады яна моцна пачала сумаваць. Каморнік пазнаў яе днём на вуліцы, жывучы летам у суседняй вёсцы і прыйшоўшы раз у мястэчка. Назаўтра ён зноў наўмысля ўжо прыйшоў, каб пабачыцца з ёю. Мы з вами былі знаёмыя ў горадзе, сказаў ён, былі трохі адказала яна. Ён яшчэ некалькі разоў прыходзіў, пасля ж як пачаў тут мераць зямлю, закватараваў у яе хаце. І сама яна тады не ведала, да которага з іх цягне яе. Гэта ты быў заўсёды на вачах. А лесь прыходзіў часта. Яна поўнілася жаданнем кахання і здавалася было ёй, што кахае яна іх абодвух. Пра гэта ёй хацелася сказаць тады алесю, калі застаў ён быў яе адну дома, яна ўвесь час старалася адважыцца на гэта. Пасля таго, як пайшоў ад яе ў той вечар лесь, яна сумавала адна на цёмным дварэ. З таго часу толькі дзень прайшоў, і вельмі доўга цягнуўся гэты кароткі час. Каморнік увесь час гэты адчуваў, як усё больш і больш вырастала ў ім жаданне, непераможна і моцнае быць з ёю. З таго часу, як бачыў ён у горадзе яе і мала заўважаў, яна выросла, пахарашэла больш, здалося яму, ці не заўважыў ён тады, што вочы яе пачарнелі, былі шырокія, і вострыя адценнямі сваімі. Ён ведаў пра Алеся і быў упэўнены, што алесь на другарадным плане ўжо у яе. За апошнія дні ён часцей, як калі памагаў ёй цадзіць малако, жартаўліва памагаў ёй мацеры шаткаваць капусту і сваёй дасціпнасцю ўсё больш падабаўся ёй і засланяў сабой алеся. Яна менш неяк пачала гаварыць цяпер у хаце аб сялякіх хатніх справах. У гэты дзень раніцою маці заўважыла гэта, што ты ўсё маўчыш, Некая ты, маўклівая зрабілася чаму маўклівая а, а што ж гаварыць яна адышлася ад стола на якім перабірала фасолю і глянула як бы не наўмысляў хату з кухні спаткалася з яго вачыма і абое яны непрыкметна усміхнуліся адно аднаму Нядобра было ім абодвым маўчаць, так і стаять тут цяпер пасярод вуліцы напроці барановичавай хаты. Адзін аднаго бачылі і адчувалі на вылет. Каморнік тут на вуліцы ад усяго навакольнага, вызначаўся сваім выглядам. Не выцерты і запылены гарнітур яго заставаўся ўсё ж зграбным. Дасціпным быў ён сам, стаяў, зрэдку паглядаў на гетры, перацягненыя рамянямі і не ведаў, што сказаць, каб толькі перарваць гэтую маўчанку. Алесь напроці яго, здаўся нязграбным вялікіх ботах картовым парыжалым гарнітуры, Твар быў абветраны і загарэлы таксама, але не было на ім слядоў таго догляду, што вызначае твар чалавека, які мае час клапаціцца аб сваёй прыгажосці. І от патроху, Алесю пачала падабацца гэтая маўчанка. Ён бачыў, што каморнік не ведае, як бы найхутчэй развітацца зімы пайсці на сваю кватэру. Як бы гэта адчула лесь яго слабейшым за сябе і сказаў: « Пашакаем мужчын, Нунь засталіся ў канцы вуліцы. Няхай Ну, няхай падыдуць, Я пайду з імі разам. Пачакайма. Каморнік нездаволена заўважыў, Я стаяць там, Нічога пастаяць ды падыдуць. І яшчэ паглядзеўшы ў твар каморніку, век стаять не будуць. Каморнік зразумеў і ўскіпеў, Працягнуў алесю руку і сказаў: « часу мне няма чакаць іх. Бывай. Алесь паціснуў яму руку і пайшоў назад у канец да мужчын. Каморнік увайшоў вузкі барановічаў двор, адчуваў сябе лёгка, як чалавек, які скончыў цяжкую справу, і цяпер перад ім толькі добрыя вынікі. В адчыненых сенцах Ганна подсявала муку, запыленая ёю рухавая з голывымі руками. Ён стаў на парозе, усміхаючыся ёй. Толькі не ўздумайце памагаць, сказала яна жартаўліва. А от помогу ідите ў хату, а то я вас запылю ўсяго. Я не баюся. А вот и побоіцеся, як усяго абсыплю мукою. Абсыпце. Ох, які паслушны. Гэта як калі? Памаўчалі. Сапраўды, ідзіце, а то а то замінаю? Не. Не, не, ён падышоў да яе і палажыў руку ей на плячо так як рабіў часта толькі цяпер больш рашуча этой цвёрдасці сілу яго руки яна адчула адразу от ён палажыў абедзве свае руки ёй на плечы яна неяк разам опусціла сіта на зямлю пустила ўніз вочы і загарэлася ўся яго блізкасцю запах пыліцеся, Я вся ў муцэ. Ён моўчкі абхаваціў яе руками. Ну, ціха зараз увойдуць, не ўвойду, чого ты баішся, любая. Ён першы раз сказаў ёй ты, І гэта канчаткова зблізіла іх і цяжка было ўжо разбурыць цяпер гэтую блізкасць. У наступныя хвіліны яна як мага хутчэй старалася дасеять муку. работа валілася ў яе з рук, яна ледзьве прыбрала ў сенцах, хвалюючыся, блытаючы думкі поўныя трывогаю новага шчасця успомніла Алеся і адчула, як вялікі тупы камень лёг на душу. Пайшла ў гумно пад грабці стока сенам, Ускідала вілкамі на столб, маўчала, трывожылася, пахла сена, пахла зеленева сухой травы ва ўсянай саломе. Весёлаю вільгацю пахнуў ток. І мышынаю цішынёю гучэлі саламяныя куткі ў гумне. За гумном, за гумнамі на агародах і за імі у полі у лясах у надхмарных бездоннях маўчала восень весялілася сумавала радавалася у садзе трымалася пад лісцем вільгасць раскашэльвалася на голлі дзікае птаства. Нячутнымі вятрамі плакалі дрэвы, весела і прасторна. Ружы піжмай палыны зацвіталі і адцвіталі зеляніліся і вялі у дзяўчыненым сэрцы.